amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana afise uruhara rukomeye mu iterambere ry'umukenyezi eka mbere n'iry'umuryango tubikesha karimanzira wacu dushikana mu ntara ya kibitoke nayo bucana yandi y'imvugo iremesha ituyagira ku benshi mu barundi bakunze gufatira ko mu kwerekana uko abandi bameze turasubiye kubaramutsa inama nkenguzamateka y'u Burundi yemeje kuri uyu wa gatatu izina rya Emmanuel ntaco nsanze ngo abe buramatari mushasha w'intara ya Ngozi asubiriye Epipode baranyikwa yararongoye iyo ntara mu kiringo kirenga imyaka ibiri Emmanuel ntaco nsanze yari umuyobozi mwishikira mu biro kwa buramatari w'iyo ntara nyene akaba yaranabaye musitanteri wa commune Marangara asanzwe avukamwo Makuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'indero ingorane zijanye n'impapuro z'imitsindo zikoreshwa n'abatazifitiye uburenganzira amakaminuza usanga zitanga hadakurikijwe amategeko ngo zigiye guhagarara ntibyapfunditswe mu nama mushikiranganja ajejwe makaminuza yagiraniye n'abarongoye ayo mashure Dr François Havyarimana akaba yamenyesheje ko amakaminuza yose agiye kuzohora atanga impapuro z'umutsindo bise diplome sécurisée kuva kuri abo bazoheza amashuri muri uyu mwaka w'ishure ikindi baganiriye ko kuri uyu wa kane no ku mwaka w'ishure ugiye kuzohora utangurira igihe kimwe ku makaminuza yose guhera mu mwaka uza tumutegabiri twarabiye hamwe yuko twogira umwaka umwe w'ishure tukawugurira rimwe umunsi umwe mu kibanza kimwe ku makaminuza yose ari mu gihugu cyacu twarabikoze n'ibyo uno mwaka ku makaminuza ashika cumi n'atanu ariko twumvikanye ya makaminuza yose yuko mu mwaka uza tuzokugurura umwaka w'ishure ku makaminuza yose ari mu gihugu cacu hanyuma uzo mwaka umwe mugabo ivyigwa ntibizoba bitanguriye ku munsi umwe ariko mu wundi mwaka ukurikiranaho dukeneye yuko ibyigwa bizotangura ku munsi umwe mu makaminuza yose kandi bigaherera ku munsi umwe muri ayo makaminuza yose twigiye hamwe kandi n'ingorane zijanye n'impapuro z'umutsindo twasanze rero ingorane ari zibiri hariho novuga amashuri ya kaminuza amwamwe afasha mu gutanga izo mpapuro z'umutsindo zitemewe n'amategeko akaziha abanyeshuri bashobora kuba batize kuri ayo makaminuza izo ngorane twazibonye ariko izo ni nto cyane gose ingorane ikomeye ahubwo rero ni impapuro z'umutsindo usanga zikorerwa aha hariya zigaca zihabwa abanyeshure kandi bataziciye ivyo rero twavuganye yuko nivyo tubwiza kwigwanya kandi tukabigwaniriza hamwe arico gituma tuvanye ngaha twumvikanye yuko ubu u ikaminuza zose zizotanga ico twise diplome securize ni kuvuga kuva muri aba bari mu mwaka wa nyuma w'igice ca mbere c'amashuri ya kaminuza kiya twita baccalaureat nibaheza bazoronka diplome securize haba mu makaminuza ya leta haba no mu makaminuza y'abigenga mugabo abamaze guheza abo bazoguma baronka diplome nka zirya bahora baronka Dr François Habyarimana mushikiranganji w'indero tubandanye ano makuru umuyobozi w'ishiramwe mpuzamakungu Pathfinder mu Burundi asaba abamaze imyaka irenga ibiri bigishwa Ntega Busoni hamwe na Bugabira ino nkuru turaza kwigaruka ko mukanya nikadukundira ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itatu muri studio za Radio isanganiro amakuru yacu arabandanya amareresi mirongo irindwi n'atanu niyo azohiganywa mu ihiganwa ry'amareresi fesitikabu rigira inshuro ya cumi na gatatu rizotangura igenekerezo rya mirongo ibiri n'indwi kuno kwezi gushika itariki zitatu ukwezi kwa ruheshi byashyikirijwe kuri wakana wa gatatu n'ujejwe gutunganya ibikorwa mu ishyirahamwe fesitikab Bertrand gahimbare amenyesha ko gishasha mu ihiganwa ry'uno mwaka ari uko harimwo ireresi zine zavuye mu bihugu bya buraya isanganiro inama isumba amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana hafise uruhara rukomeye mu iterambere ry'umukenyezi n'iry'umuryango bishikirizwa na bamwe mu bakenyezi barangura imirimo itandukanye yo kwiteza imbere ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoki bano bamenyesha ko ayo mashyirahamwe abafasha kuronka umutahe ni Kunyungu itavuna no kwikenura mu byo bakenera mu gisata kijezwe gukurikirana amashyirahamwe n'amakoperative kano mu ntwaro muri iyo ntara bemeza ko ayo mashyirahamwe aterera mu iterambere ryo kubaho neza mu miryango karimanzira buno munsi ni Charles Makoto kujya no guhanahana ibyumviro ku cyo bateza imbere niyo yabaye intambuko ya mbere mu gushinga ishyirahamwe tebuke dukore ryo kuziganya no kuguranana ryarongowe na Sylvie nini nahazwe umukenyezi agendana ubumuga akora umwuga wo gushona ku isoko rya kibitoke twariyumviye turajya hamwe tuca duhanahana ibyiyumviro duca turaba igikorwa twokora duca dufata ko mu ndwi uko turi muri ako hamwe, twoza turarondera udufaranga tukadushyira hamwe hama tukaziganya tukongera tukaguranana nicyo gikorwa ahanini dukora umwaka urangiye ngo haba gusabikanya inyungu bafatiye kuca umunyanya yaziganije iyo umwaka uheze turaraba umwimbu twagize tugaca tugabura umwaka uheze umwe wese agatwara akanyungu n'agatahe kiwe agashyira mu muryango wiwe hama bikamufasha gutunga umuryango zeronzeye imana ni umugabo w'imyaka mirongo itandatu n'umwe nawe nari mu ishyirahamwe ryo kuzigaya no na bahuriramo n'abakenyezi yemeza ko iterambere ry'umukenyezi ataho ritandukaniye n'iterambere ry'uwo bubakanye nyabona ari kuzuzanya niyo yagombye kwiyungunganya iwe abakiri mu nzu za nyakatsi bake mugabo rimwe na rimwe birafasha ari nk'umuntu w'umukenyezi ugasanga yashoboye kuvuga ati muntu wanje reka ndakugurira agakinga uzi uratwara utuzigo n'ibindi akagura ikinga atashobora kugura ikinga kutama bateze amaboko bazirinze ni kimwe mu byahindutse mu buzima bwa misi yose bw'umukenyezi ari mu ishyirahamwe ryo kuzigana no kuguranana byemezwa na peripeti bukuru ajya ryo gukurikirana akikenura mu byo abona akeneye kwikenura ushobora gusanga umwana bamwirukanye ku ishuri agaca yikubita muri rya shirahamwe akarihira umwana ishuri umukenyezi ngo ni inkingi y'iterambere ry'urugo n'iry'igihugu Saida Niseti ni umuyobozi mwishikira mu biro kwa buramatari aravyemeza ikibazo cy'umugezi mitsango cy'igihugu cyangwa mu kibano ikibazo gikomeye cyane gose kuko mbere banashaka bashaka kugira ati mushatunga husha umugore ubwo mbere hoho n'abantu bitwarira ku rugo Charles Makoto tugukengurukire tugaruka kuri ya nkuru ivugwa mu by'imico n'imigenzo amareresi 75 niyo azohiganwa mu higanwa ry'amareresi Festival rigira inshuro ya 13 rizotangura kwigenekerezo rya 27 kuno kwezi gushika itariki zitatu z'ukwezi kwa ruheshi byashikirijwe kuri no wa kane n'ujejwe gutunganya ibikorwa mu ishiramwe Festival Bertrand Gahimbare amenyesha ko gishasha mu higanwa ry'uno mwaka ari uko harimo ireresi zine zavuye mu bihugu bya Burayi uno mwaka twashoboye kuronka ah, amareresi arenga ijana ashoboye kwiyandikisha kugira ngo ashobore kuza ah, muri festicab mugabo mirongo irindwi n'atanu yonyine niyo twashoboye guhitamo azoja mu ihiganwa iryo higanwa naryo riri mu mice itanu hariho eh, amakategori atanu twahisemwo kategori novuga nk'amafilimi y'aho iwacu maremare aho twita amalometrage n'umugwi kategori y'amafilimi ya hano iwacu y'amafilimi mato mato aho twita amakurumetrage hanyuma turafise novuga nti n'umugwi w'amareresi maremare v'amahanga ayo twita ama long metrage n'umugwi w'amareresi mvamahanga magufi ayo twita ama court metrage hamwe n'umugwi w'amareresi mvamahanga ayo twita ama documentaire ku kuronka uno na amareresi twaronse ava mu bihugu cumi n’icenda mugabo abitandukaniye n'indi myaka twahora tubona hariho novuga nti ibihugu atari byo muri Afrika byashoje kurungika amaresi yayo novuga nti nk'abari muri leta zunze za Amerika eh, mu Budagi mu Birigi mu Faransa twarashoboye kubaronka mugabo ahanini kenshi babari Abanyafurika baba muri biriya bihugu iruhande y'amaresi ari mu ihiganwa turafise andi maresi 9 azokwerekanwa mugabo atari mu higanwa ayo twita amaresi ari muri kategori ya Panohama. amaresi yose n’umwaka mwaka azokwerekanwa mu bibanzo umunani hano muri Bujumbura Meri tuzoyerekana ku kigo kigo ndangakaranga c'abafaransa hamwe no kuri eh, centre jeune kamenge aha mu kamenge ngaha igitega naho tuzoyerekana kuri alliance franco bundes do gitega hamwe no muri clark y'igishubi ibururi tuzoyerekana muri clark yo mu rutovu mu kayanza ni muri clark yo mu irango mu cibitoke ni muri clark y'umugina hamwe no mu bijumbura riraye muri clark y'isare Amakuru yacu arabandanya ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'icyenda muri studio za radio isanganiro mu bipimo byakozwe n'abahinga b'ubushikiranganje bujejwe ubworozi vyerekana ko mu ndwara zateye inka zo muri Ngozi na Kayanza harimo indwara yitwa amakore ku nka zimwe zimwe bishikirizwa n'umuyobozi mukuru ajejwe ubworozi nkuru nziza Serge anavuga ko abo bahinga bariko bararondera igitera izo ndwara mu kurindira inyishu uwo muyobozi asaba abarundi kwirinda gufungura inyama z'ibitungwa bifise iyo ndwara vuga undemeshe abarundi kenshi ngo barakunze gufatira ku miryango canke ubwoko kugira berekane ko abandi uko abandi bameze ivyo ivyo iyo bishize ku rwego rw'igihugu ngo bifata iyindi ntumbero bisigugwa n'umwigisha wa kaminuza Evariste Ngayimpenda yanonosoye ivyakahise aho yerekana ko iyo bimaze igihe kinini bamwe n'abandi baba bariko barakuza ugwanko mu kwerekana ko abandi ari babi bo bakaba beza abona ko kubivamwo ari uruhara rwa bose mu gutahura bagahura ko atakamaro ko gushamirana bucana n'imvugo iremesha na orona ya urwanko rwibonekeza hagati y'imigwi ibiri kenshi ruterwa n'uko bamwe babona ko ari beza abandi nabo bagafatwa nk'abantu babi umwigisha wa kaminuza yanonosoye ibyakahise evariste ngayimpenda asigura ko havamo urwanko kuko bamwe babona ko barenganijwe ingaruka muri icyo gihe ngo ni uko bica bivamo ubwoba bamwe bakabona ko bakwiye kwitanga abandi iyo rero utanguye kuvuga umuntu nabi urateba ukamuha n'imigambi mibi yoba agufitiye kandi atabayikubwiye naco gituma harya kenshi mu bihugu cyangwa mu migwi yashamiranye cyangwa ikunda gushamirana cyangwa yigeze gushamirana hama hariho ikibanza c'ubwoba bamwe bose bakavuga ngo barya abantu ntabitanze jewe bazonyitanga ugaca usanga rero ubwo bwoba buri mu mugumwe bukaba no mu wundi butumye bahava bashira mu migere kandi by'ukuri ata kintu gifatika bapfuye bapfuye ku cyo ukwita kwinubana kandi uko kwinubana nabo kuko aba kwavuye kuko batakivugana kurwanya ingendo nk'iyo ku bantu b'imboneza bari mu migwi yose kandi mu by'ukuri nta mugwi ubura imboneza ni ukuvuga abantu baciye ubwenge gusumba abandi biyumvira gusumba abandi birengera gusumba abandi ariko nabo nyine kugira ngo bagire icyo bamaze mu bantu babo bisaba yuko abo bantu babo babubaha bakabubahiriza ibyo rero bisaba yuko umuntu aho kumufata uhereye kukumwibwira cyangwa uhereye kumugwira ku muryango wiwe cyangwa ku bwoko bwiwe cyangwa ku ntara yiwe cyangwa ku idini ryiwe umufata nk'umuntu nk'uko nawe wifata ukamwumviriza ukamwihweza biranashobora gutuma uca usanga ari umuntu nkawe mbere ufashe umwanya ukwiye wo kumwumviriza ugasanga agusumbya n'ubuntu uca murabunganya guhera icyo gihe ugasanga muravugana kandi ugasanga bari baramwihenze ko. umwigisha wa kaminuza Evariste Ngayimpenda abona ko abantu baba bakwiye kurengera ibibatandukanya kugira ntibasubire mu njyane zibonekeje muri kahise Kusa chumi, kusa zitandatu minota mirongo ine n'ine muri studio za radio isanganiro onera muco urakenuye kuri yo bucana yandi y'imvugo iremesha imbere yuko tugaruka kuri ya nkuru ivugwa hariya mu kirundo tuje mu makuru avugwa mu makungu aho ibihugu vya Finland na Swede byasabye ku mugaragaro kuri uno wa gatatu kwinjira mu ishyirahamwe ry'abanyaburaya ryo kwivunira umwansi hamwe otane mu mpfunyapfunyo umunyamabanga mukuru w'uyu muryango ni james stoltenberg akaba yakiriye ayo makete imubonano nayo ikaba irikiraba hagati y'ibyo bihugu kugira barabe ko igihugu cya turikiya kitokwanka ko ibyo bihugu byemererwa kwinjira muri uwo muryango ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine n'itanu muri sitidiyo za radiyo isanganiro eh, makuru yacu abandi abandananirize hariya mu kirundo isanganiro inama isumba ingimba abenshi ngo barakaba bamaze kugura amatongo ibitungwa no kubaka amazu babamwo yabishikirije ku muhinga mu wejo igihe bariko barerekana ibikogwa bamaze kurangura mu makomine ya kirundo ntega busoni na bugabira Iyi rero nubiraboneka ko mu buhinga bw'ivyuma itarashika neza ariko twariko tubabwira ko hariya mu kirundo umuyobozi mwishikira umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu Pathfinder mu Burundi asaba abamaze imyaka irenga ibiri bigishwa bakongera bagafashwa n'umugambi wa leta mera nk'abandi yabishikirijije ku muhingamo w'ejo igihe bariko barerekana ibikorwa bamaze kurangura mu makomine ya kirundo ntega busoni na bugabira mu kirundo twakure abraham safari umugambi w'igihugu umera nk'abandi umaze imyaka ibiri n'amezi atandatu uriko urarangura ibikorwa mu ntara ya Kirundo ubikishije mu ishyirahamwe mpuzamakungu Pathfinder ngo bigishije abanyagihugu ubuhinga butari buke bwo kwiteza imbere muganga Ndabagiye Irene arongoye ishyirahamwe Pathfinder ku rwego rw'igihugu amenyesha ko bigishije ibijyanye no gufungura neza bakoresheje ibitegwa mbumbarugo bakaba barigishije uturima tw'igikoni korora kijambere bahereye ku bitungwa bito bito kubumba ku miryango y'abatwa inkono n'imibehe bya kijambere kwiga kubitsa no kuguranana n'ibindi uwo muyobozi yasabye ko ubwo buhinga bwose bobugira ubwabo kuko vuba mu kwezi kwa gatandatu ngo bagiye kugara uwo mugambi kugira bitegurire uyundi mugambi uzohava ukorera mu ntara yose ya Kirundo buramatari wa Kirundo Albert Hatungimana akaba ashima intambwe uyu mugambi wagejeje ko abafashijwe bakongera bakigishwa akaba yasabye ko bobandanya kubakurikirana mu byo bagiye kubandanya bakora aha uwo muyobozi wa Pathfinder ku rwego rw'igihugu yarabemereye ko ibikoresho nk'ibitabo bahora bakoresha mu kubigisha ko bazobibaronsa kugira babandanye biga kandi bigisha n'abandi nabo abafashijwe n'uwo mugambi nk'uko ari imiryango ibihumbi icumi na bibiri ngo nka bose bafise uturima tw'igikoni bamwe baraguze amatongo abandi barubaka amazu n'ibitungwa bakaba babifise ariko imiryango y'abatwanya muri komine ya Busoni ikaba yarasabye ikibanza cyo gukoreramo ibikorwa byabo byo kubumba mbere n'isoko bobigurishirizamwo kandi bakaba baremerewe n'abajejwe intwaro ko bazobibafashamwo mu kirundo Abraham Safari ku bw'iradiyo Isanganiro Abraham Safari urakenuye kw'iyo nkuru yawe duke turangiza amakuru yacu yo kuri uno murango mwakoze mwese mwayakurikiye mwakoze namwe mwadufashije kuyategura